30 skirsnis 44 skyrius Spalio penktoji Buvo maždaug šešta valanda vakaro. Žalsva šviesa, varstoma auksinių rudens saulės spindulių, plūdo iš dangaus į mėlyną jūrą. Dienos kaitra pamažu veisu, jau buvo jaučiamas lengvas dvelkimas, panašus į gamtaus alsavimą po vidurdienio karščių. Pūtė malonus vėjelis, kuris gaivina viduržėmių jūros pakraščius ir neša nuo vieno krantų į kitą medžių aromatus, sumišusius su aitriu jūros kvapu. Per tą milžinišką ežerą, plytinti nuo Gibraltaro iki Dardanelų ir nuo Tuniso iki Venecijos, kylančios vakarų miglose slydo lengva grakšti jachta, nelyginant gulbiai sklendžianti vandens paviršimi plačiai įskeistais sparnais. Jechta greitai ir gracingai skriejo pirmin, užpakalyje palikdama fosforinę šviesą ribančią vagą. Saulė pamažu nugrimzdo anapus horizonto, bet tarsi atgaivindami reto grožio antikiniais mitologijos legendas, nekuklus jos atspindžiai dar blykčiojo bangų viršūnėse išduodami amfitritais paslaptį. Ugnies dievaitis prigludo prie jaus krūtiniais ir ji bergžiai mėgino pridengti mylimą į savo mėlynos tunikos klaustėmis. Jechta lėkė greitai, nors vėjas buvo toks silpnas, kad rodės nei mergaitės garbanėlių nebūtų pajėgę sutaršyti. Laivo prieš akiją stovėjo augalotas, saulėje įdegęs vyras ir išplėstomis akimis žiūrėjo besiartinančią žemę, tamsią kūgio formos salą kylančią iš bangų tarsi milžinišką katalonišką kepurį. Ar čia ir yra Montekristo sala? Rimtu labai liūdnu balsu paklausė keleivis, kurio žinioje matyt buvo ta jachta. Taip jūsų malonybė, atsakė kapitonas, mes jau atplaukime. Mes jau atplaukėme, su nenusakomu liūdėsiu sušnipždėjo keleivis. Paskui tyliai pridūrė, taip, čia mano uostas. Ir jis vėl paskendo savo mintyse. Jo lūpose pasirodė už ašaras graudesnį šypseną. Po valandėlės ant krantų blikstelėjo ir toje užgesų šviesa, ir jachtą pasiekė šūvio garsas. Jūsų malonybė, tarė jam kapitonas, tai ženklas iš salos, gal malonėsite jį atsakyti? Koks ženklas, paklausė keleivis. Kapitonas ranka parodė į salą. Jaus viršūnėje rangėsi vienišas balšvas dumelis ir pamažu sklaidėsi ore. Taip, taip, tarsi atsibūdęs tarė keleivis gerai. Kapitonas padavė jam užtaisytą karabiną. Keleivis paėmė jį, pamažu pakėlė ir iššovė. Netrukus jūreiviai nuleido bures ir išmetė inkarą už kokių penkių šimtų žingsnių nuo nedidelio uosto. Valtis su keturiais irkluotojais ir vairininku jau suposi ant bangų. Keleivis įlipo į ją, susinyrė ant krūtiniais rankas ir stovėjo, užuot atsisėdęs valties gale, kur jam buvo skirtas mėlynų kilimų užtiestas suolelis. Pakėlė irklus, nelyginant paukščiai, džiuvinantys sparnus, irkluotojai laukė komandos. Pirmin, tarė keleivis. Aštuoni irklai vienu metu be garso panero į vandenį ir valtis nulėkė kaip strėlė. Po valandėlės jie jau buvo mažytėje įlankėlėje uolų tarpeklyje ir valties priekis įsmigo į smėlėtą dugną. Jūsų malonybė, tari vairininkas, pora vyrų nuneš jūs į krantą. Į tą pasiūlymą keleivis atsakė abejingų mostu, perlipo per valties kraštą ir nušoko į vandenį, kuris jam siekė iki juosmens. mens. Be reikalų jūsų malonybė, sumurmėjo vairininkas, šeimininkas mus bars. Nieko neatsakęs, keleivis nubrido į krantą, paskui du jūrininkus, taikančius žengti lygesnių dugnu. Už kokių 30 žingsnių jie išlipo į krantą. Keleivis nusipurti ir ėmė dairytis, į kokią pusę jį ves toliau, nes jau buvo visai sutemę. Jam nusigręžus, ant pėties nusileido kažkienų ranka ir pasigirdo balsas, nuo kurio jis krūptelėjo. Sveikas, Maksimilianai, jūs reikia pagirti už punktualumą, ačiū. Čia jūs, grafė, sušuko Morelis ir greitai beveik džiaugsmingai abiem rankom suspaudė Montekristo ranką. Kaip matote, ir aš punktualus, bet jūs visas šlapės, drauguži mano, jums reikia persirengti, kaip kalipsiai pasakytų telemachui. Eime, čia jums paruoštas prieglobstis, kur užmiršite ir nuovargį, ir šaltį. Montekristas pastebėjo, kad Morelis nusigrėžė, Jis truputį palaukė. Jaunuolis nustebęs pamatė, kad jį atvežę vyrai nuplaukė atgal, nieko jam nepasakė ir nepareikalavę užmokėti. Dar buvo girdėti ir kluteškenimas, valtis grįžo prie jachtus. Jūs dairote savo jūreivių, paklausė grafas. Taip, jie nuplaukė, o juk aš neusimokėjau. Nesirūpinkite, Maksimilianai, juokdamasis tarė Montekristas. Su jūrininkais esu sudaręs sutartį, pagal kurią prekys ir keleiviai į mano salą gabenami nemokamai. Turiu abonementą, kaip sakoma, civilizuotose kraštuose. Morelis nustebęs pažvelgė į grafą. Grafe, jūs čia visai kitoks negu Paryžiuje, tarė jis. Kodėl? Jūs čia juokitės? Montekristas taiga paniuro. Teisybė, Maksimilianai, aš užmiršau. Nudžiugau jūs pamatęs ir man tiesiog iš galvos išdulkėjau, kad kiekviena laimė laikina. Ne, ne, grafė, sušuko Morelis, vėl griebdamas draugo ranką. Juokitės, būkite laimingas ir savo abejingumu įrodykite man, kad gyvenimas sunkus tik kenčiantiems. Jūs gailestingas, geras, kilnus, jūs tik apsimetate linksmas, norėdamas sustiprinti man dvasę. Klystate, Moreli, tari Montekristas, aš iš tikrųjų jaučiausi laimingas. Vadinasi, jūs mane užmiršote, juo geriau. Kodėl? Jūs puikiai žinote, mano draugė, kad aš sveikinu jūs, kaip gladiatorius cirke sveikinu didįjį imperatorių, eina smirti tave sveikina. Tai jūs dar nenusiraminote? paklausė Montekristas myslingai žvilgtelėjęs į jį. Nejau tai įmanoma, su kartėliu tarė Morelis. Klausykite, Maksimilianai, tarė grafas. Jūs turbūt nelaikote manęs plepiu, aušinančių burną bereikalo. Aš galiu paklausti, ar jūs nusiraminote, nes man žmogaus širdis neturi paslapčių. Įsibraukime abu į jūsų širdį, morelį, ir ištirkime jos gelmes. Ar ir dabar ji jaučia gelintį skausmą, nuo kurio dreba kūnas, kaip dreba moskitoje geltas liūtas? Ar ją tebedegina troškimas, kurį numaldo vien kapas? Ar tebeslėgia beviltiškas sielvartas, kuris trauko žmogaus ryšius su gyvenimu ir stumė jį į mirties gleibį? O gal jūsų širdis prarado tvirtybę, Gal sielvartas užputė joje paskutinį vilties žiburėlį ir ta širdis netekusi atminties užmiršo verkti. Jeigu taip, jeigu jums jau išseko ašarus, jeigu atrodo, kad jūsų širdis mirė ir vienintelį jūsų parama Dievas, jei jūsų akys nukreiptos tik į dangų, tuomet, mano draugė, jūs nusiraminote ir daugiau nėra kuo skūstis. Grafė, atsakė Morelis švelniai ir draugė tvirtai. Išklausykite mane kaip žmogų, kuris pirštu rodo į žemę, o akis kelia į dangų. Aš atvykau pas jūs numirti ant draugo rankų. Žinoma, yra žmonių, kuriuos aš myliu. Myliu seserį, myliu jos vyrą. Bet man reikia, kad paskutinę akimirką kažkas nusišypsautų man ir ištiestų į mane stiprias rankas. Sesuo paplūstų ašaromis ir apalptų, matyčiau, kaip ji kankinasi, o aš jau pakankamai prisikentėjau. Emanuelis stengtųsi atimti iš manęs pistoletą ir namais kardėtų nuo jo riksmo. Jūs, grafė, davėte man žodį, o kadangi jūs daugiau negu žmogus ir aš laikyčiau jūs dievybę, jeigu nebūtumėte mirtingas, tai jūs ramiai ir švelniai nulidėsite mane iki amžinybei svartų. Draugė mano, tari grafas, man belieka tik viena abejonė. Gal jūs toks silpna dvasis, kad puikaujate į savo skausmu? Ne, grafė, Žvilgtelėkite į mane. Aš visai nuoširdus, visai nesilpna dvasis, tarė Morelis, duodamas grafui ranką. Mano pulsas tvinksi negreičiau ir neleičiau kaip visuomet. Aš tik jaučiuosi prieėjęs kelių galą ir toliau neisiu. Jūs vadinate save išminčium, jūs man sakėte laukti ir tikėtis, o ar žinote, ko pasiekėte nelaimingasis išminčių? Aš laukiau visą mėnesį, vadinasi, visą mėnesį kentėjau. Žmogus apgailėtina ir nelaiminga būtybei. Aš tikėjausi pats nežinau ko, matyt kažkokio negirdėtų, beprotiško, neįmanomų dalykų. Gal kokio stebuklo? Te žino vien Dievas, kuris į mūsų protą primaišį kvailybės vadinamus viltimi. Taip aš laukiau, aš tikėjausi ir per tą valandėlę, kurią mes čia šnekučiuojamės, jūs pats to nejausdamas šimtą kartų badėte, skaudinote man širdį, nes iš kiekvieno jūsų žodžio mačiau, kad man nėra jokios vilties. Ak, grafė, kaip meiliai, kaip švelniai liuliuoja mane mirtis. Paskutinius žodžius jis ištariai su tokia aistra, kad grafas krūptelėjo. Draugė, toliau kalbėjo Morelis, matydamas, kad grafas tyli, spalio penktąją baigėsi jūsų skirtas laukimo mėnuo, šiandien spalio penktoji. Morelis įsitraukė laikrodį. Dabar devynios, man liko gyventi dar trys valandos. Gerai, tarė Montekristas, eime. Morelis nesamoningai nusekė paskui grafą ir net nepastebėjo, kaip jie įėjo į urvą. Jis pajuto po kojomis kilimą. Atsidarė durys, padvilkė kvepalais, skaisti šviesa krito į akis. Morelis sustojo dvėjodamas, jis būkštavo tos valės silpninančiaus prabangaus. Montekristas švelniai pastumėjo jį prie stalų, sakydamas, kodėl mums nepraleidus tų trijų valandų, kaip senoviais romėnams – Neronų savų valdovų ir imperatoriaus pasmerkti mirti su gėlių vainikais ant galvų, jas eisdavosi už stalo ir mirtį kveipdavo drauge su rožių ir heliotropų aromatais. Morelis nusišypsojo. Kaip norite, atsakė jis. Mirtis visada mirtis, užsimiršimas, poilsis, gyvybės, vadinasi ir skausmo nebuvimas. Jis atsisėdo prie stalo, Montekristas atsisėdo priešais jį. Tai buvo tas pats pasakiškas valgomasis, kurį mes jau kartą esame prašę. Marmuriniai statulos po senoviai laikė ant galvų pintines pilnas gėlių ir vaisių. Įsiblaškęs Morelis apžvelgė kambarį ir tikriausiai nieko nepamatė. Aš noriu jūs kai ko paklausti, tarė jis atidžiai žiūrėdamas į grafą. Klauskite, atsakė šis. Grafe, tarė Morelis. Jūs esate sukaupęs visas žmogiškasis žinias. Ir man atrodo, kad jūs atėjote iš kito aukštesnio ir protingesnio pasaulio negu mūsiškis. Jūsų žodžiai, Morelė, nėra visai be pagrindo, tarė grafas, šipsodamasis liūdnu, tiek grožio jam teikiančių šypsnių. Aš atsiradau iš planetos, kurios vardas kančia. Tikiu kiekvienu jūsų žodžiu, net nemėgindamas perprasti, kas juose slypi. Jūs man sakėte gyvenk ir aš gyvenau, jūs man sakėte tikėkis ir aš beveik tikėjausi. Dabar aš klausiu jūs, tarsi jūs jau būtumėte patyręs mirtį. Grafė, ar tai labai skausminga? Montekristas žiūrėjau į Morelį neapsakomai švelniai. Taip, tarė jis, Tai labai skausminga, jeigu šiurkščiai plėšite mirtingą keutą, kuris atkakliai stengiasi gyventi. Jeigu žalosite kūną neįžiūrimais durklo dantimis, Jeigu kvaila kulka visada pasirengusi nukrypti nuo kelių susižeisite smegenis, tokias jautres net mažiausiam sutrenkimui, tai žinoma kankinsiteis ir bjauriai paliksite gyvenimą. Prieš mirtinių skausmų valandą jis pasirodys jums geresnis negu tokia kaina perkama ramybė. Taip, suprantu, tari Morelis, mirtis kaip ir gyvenimas pilna ir kančių ir malonumų, reikia tik pažinti jos paslaptis. Teisingai, Maksimilianai, jūs pasakėte gilę mintį. Pagal tai, ar maloniai, ar priešiškai mes ją sutinkame, mirtis mums arba draugė, kuri it gera auklį švelniai liuliuoja mus, arba priešas, kuris šiurkščiai plėšia iš kūno mūsų sielą. Kada nors po kokio tūkstančio metų, kai žmogus išmoks valdyti visas greunamasias gamtos jėgas ir privers jas tarnauti žmonijos labui, kai žmogus sužinos anot jūsų mirties paslaptis – Mirtis tuomet bus tokia pat maloni ir džiaugsminga, kaip miegas mylimosios glėbyje. Grafė, jeigu jūs panorėtumėte, ar mokėtumėte taip numirti? Taip. Morelis padavė jam ranką. Dabar suprantu, tarė jis, kodėl paskyrėte pasimatymą čia, šioje gužioje saloje, vidury vandenynų, tuose požemių rūmuose, tame rūsyje, kurio pavydėtų net faraonas. Jūs mane mylite, grafė tiesa, Taip mylite, jog norite, kad numirčiau tokia mirtimi, apie kokią neseniai kalbėjote. Be kančių, leisdamas ramiai užgesti su Valentinos vardu lūpose ir su jūsų ranka mano rankose. Atspėjote, Morelį, ramiai patvirtino grafas. To aš ir noriu. Ačiū. Mintis, kad jau rytoj nekentėsiu, džiugina mano iškankintą širdį. Ir nieko nesigailite? Paklausė Montekristas. Ne, atsakė Morelis. Net manęs? tari grafas nepaprastai jaudindamasis. Morelis tylėjo. Giedrus jų akys taiga apsiblausi, paskui sužiūrėjo keistų spindesių. Dvi stambios ašarus ištryško ir nusirito, palikdamos ant skruostų sidabrinį pėtsaką. Negali būti, tari grafas, jūs dar kažko gailiteis žemėje ir vis tiek norite mirti. Maldauju, nesakykite daugiau nei žodžio grafė, sušuko Morelis nusiminusiu balsu, užteks jums mane kankinti. Grafas pamanė, kad Morelių tvirtumas silpsta. Jo širdyje vėl pabudo baisi abejonį, su kuria jis kartą jau buvo susirėmęs į fopilyje. Aš noriu gražinti šitam žmogui laimę, tarė jis savo. Ta laimė noriu mesti ant svarstyklių, kad jie atsvertų lėkštę, kur pririauglinau blogio. O kas jei aš klystu ir šis žmogus nėra toks nelaimingas, kad būtų vertas laimės? Kas tuomet man bus? juk tik atsimindamas gerą galiu užmiršti blogą. Klausykite, Morelį, tarė jis, matau jūsų kančia neapsakoma, bet vis dėlto jūs tikite į Dievą ir nenorėsite pražudyti savo sielos. Morelis liūdnai šyptelėjo. Grafė, tarė jis, aš nemėgstu gražių žodžių, bet prisiekiu, mano siela man jau nebepriklauso. Morelį, jūs žinote, kad aš vienas pasaulyje, tarė Montekristas. Įpratau žiūrėti į jūs kaip į tikrą sūnų. Kad išgelbėčiau sūnų, atiduočiau ne tik savo turtus, bet ir gyvybę. Ką jūs norite tuo pasakyti? Noriu pasakyti, Moreli, kad jūs nusprendėte atsisveikinti su gyvenimu, nes nežinote, kokių malonumų gali teikti didelis turtas. Aš turiu apie šimtą milijonų ir visus atiduodu jums. Su tokiais turtais pasieksite viską, ko tik panorėsite. Jeigu jūs garbėtroška, galėsite imtis bet kokios veiklos. Pertvarkykite pasaulį, pakeiskite jo veidą, darykite visokiausias kvailybės. Jei norite nusikaltimus, bet gyvenkite. Grafe, jūs man davėte žodį, šaltai atsakė Morelis ir įsitraukęs iš kišenės laikrodį pridūrė. Jau pusiai dvyliktos. Moreli, pagalvokite. Mano akyse, mano namuose. Tai leiskite man išvykti, niūriai tarė Morelis. Kitaip pagalvosiu, kad mylite mane ne dėl manęs, o dėl savęs. Ir atsistojo. Gerai, Montekristo veidas nušvito. Matau, nesiduodate perkalbamas. Taip, jūs labai nelaimingas ir anot jūsų tik stebuklas galėtų jūs išgydyti. Sėskite į Morelį ir laukite. Morelis paklausė. Tuomet Montekristas atsistojo, priejo prie uždarytos spintelės, kurios raktą nešiodavosi ant auksiniais grandinėliais, ir išėmė iš jos sidabrinę puikaus meniško darbo skrinelę. Jos kampuose buvo keturios grakščios moterų figūrėlės – panašius į tragiškai atsilošusias karietides arba dangun besiveržiančius angelus. Jis pastatė skrinelę ant stalų. Paskui atidarė ir išėmė mažytę auksinę dėžutę, kurios dangtelis atšauko paspaudus laptą spiruoklėlę. Joje buvo tiršta tyri, jos spalvai žiūrėti kliudė aukso, safyrų, rubinų ir smaragdų žėrėjimas. Jais buvo išpuošta dėžutė tyriai švitėjo mėlių, purpuro ir aukso atspalviais. Auksiniu šaukšteliu grafas pakabino truputėlį tos tyriais ir padavė Moreliui įsmeigęs į jį tyriamą žvilgsnį. Dabar buvo matyti, kad ta tyriai žalsvos spalvos. Čia tai, ko jūs manęs prašėte, tarė jis, tai, ką aš jums žadėjau. Kol dar esu gyvas, tarė Maksimilianas, imdamas iš Montekristo rankų šaukštelį, noriu jums iš viso širdies padėkoti. Grafas paėmė kitą šaukštelį ir antrą kartą pakabino iš auksiniais dėžutės. Ką jūs darote, draugė? paklausė Morelis, griebdamas jį už rankus. Žinote, Moreli, šipsodamasis atsakė grafas, tegul dievas atleidžia neprotingam savo kūriniui. Bet gyvenimas man įgriso ne mažiau kaip jums, ir jeigu jau pasitaikė tokia proga... Palaukit, sušuko jaunuolis, jūs mylite ir esate mylimas, jūs nepraradote vilties, nedarykite šito. Tai būtų nusikaltimas. Sudie, mano taurusis, puikusis draugė, aš papasakosiu Valentinai viską, ką jūs dėl manęs padarėte. Ir pamažu, bet nesviruodamas, kairė ranka nesmarkiai spausdamas Montekristo ranką, Morelis mėgaudamasis prarijo paslaptingąją tyrę. Abu nutilo. Ali, nebylus ir paslaugus, atnešė tabako, pypkių, padavė kavos ir vėl dingo. Palengva lempus ėmė blaustis marmurinių statulų rankose ir kvapūs dūmai Moreliui jau netrodė tokie aitrus. Sėdėdamas priešais, Montekristas žiūrėjo į jį iš prieblandaus ir Morelis matė tik žibančias juokės. Maksimilianui užėjo neapsakomas silpnumas – Pypkė įslydo jam iš rankų, daiktų kontūrai ir spalvos ėmė lietis. Jo aptemusioms akims vaidenusi, tarsi sienoje veriasi kažkokios durys, skleidžiasi užuolaidos. Draugė, tarė jis, jaučiu, kad mirštų. Ačiū. Morelis pabandė paskutinį kartą paduoti grafui ranką, bet ji bejėgiškai nusviro žemynų. Tada jam pasirodė, kad Montekristas šypsosi, bet nekeista bauginančia šypsena, kuri kartais Moreliui praskleisdavo jo nepriepiamų širdies paslaptis. O su meilia užuojauta, kaip šypsosi tėvai, žiūrėdami savo kvailiuojančius vaikus. Tuo metu grafas tartum išaugo, pasidarė kaip milžinas raudonų sienų fone, atmetė aukštyn juodus plaukus ir stovėjo išdidus, rūstus kaip angelas, kuris sutiks nusidėjėlius paskutiniojo teismo dieną. Suglebęs, nusilpęs, Morelis atsilošė ant sofos. Švelnus nuovargis įsklido po visą kūną. Jau sąmonėje viskas pasikeitė, kaip keičiasi margi ornamentai kaleidoskope pusiaugulomis, be jėgų Morelis gaudė orą. Jam rodėsi, kad gyva jame tai yra vienintelė vizija, jis skrieja įskleidęs visas bures, įmiglotą sapną, kurio prasideda kita nežinomybė vadinama mirtimi. Jis vėl pabandė ištiesti grafui ranką, bet šį sykį ranką net nepajudėjo. Jis norėjo ištarti paskutinį sudie, bet apsunkęs liežuvis sustingo kaip akmuo ant kapo. Jo mėgoistos akys nejučiom užsimerkė, bet ir pro blakstienas jam vaidenusi neaiškus paveikslas, kurį jis pažino, nors kambaryje buvo tamsu. Tai buvo grafas, jis priejo prie vienų durų ir jas atidarė. Ta akimirka skaisti, akinanti šviesą įsiveržė iš gretimo kambario, iš pasakiškų rūmų ir nutvieskė į salę, kurioje taip maloniai merdėjo morelis. Tada ant slenkščio jis pamatė nuostabiai gražią moterį – Išbalusi, švelniai besišypsanti, ji buvo panaši į gailestingumo angelą, nuginkluojant į keršto angelą. Argi dangus jau veriasi prieš mane, pagalvojo mirštantysis. Šis angelas panašus į tą, kuriuo aš netekau. Montekristas parodė merginai sofą, kurioje gulėjo Morelis. Ji nuėjo link jo sudėjusi rankas su šypsena lūpose. Valentina, Valentina, iš pačių širdies sušuko Morelis bet jo lūpos neištarė jokio garso. Jis giliai atsiduso ir užmerkė akis, tarsi sudėjęs visas savo jėgas į tą nebylų šauksmą. Valentina puolė prie jo. Morelio lūpos dar kartą sujudėjo. Jisai jūs šaukia, tari grafas. Iš sapnų gelmių jūs šaukia tas, kuriam patikėjote savo likimą ir su kuriuo mirtis vos neišskyrė jūs. Bet laimė aš buvau sargyboje ir įveikiau mirtį. Valentina, Nuo dabar šioje žemėje niekas jūsų neturi išskirti, nes jis veržėsi į mirtį todėl, kad norėjo anapus ribos išvysti jūs. Be manęs abu būtumėte mirę, aš jūs gražinu vieną kitam. Te užskaitų man dievas tas dvi išgelbėtas gyvybės. Valentina nutvėrė Montekristo ranką ir apimta neapsakomų džiaugsmų pakėlė ją prie lūpų. Taip, dėkokite man, tarė grafas, be paliovos kartokite, kad aš jūs padariau laimingą, jūs nežinote, kaip man to reikia. Iš viso širdies jums dėkoju, tarė Valentina, o jei netikite mano nuoširdumu, paklauskite Haidę. Tegul mano brangioji sesuo Haidai pasako jums, kad nuo tada, kai palikome Prancūziją, tik jaus pasakojimai apie jūs padėjo man kantri laukti laimingos dienos, kuri šiandien išaušo. Tai jūs mylite Haidą, paklausė Montekristas jaudindamasis ir veltui mėgindamas tai slėpti. Iš viso širdies. Klausykite, Valentina, pasakė grafas, aš paprašysiu jūs vienos maloniais. Mane? Dieve, brangus, kokia būčiau laiminga. Taip, jūs pavadinote Haidė seserimi. Tegul ji iš tikrųjų tampa jūsų seserimi, Valentina. Atiduokite jai visą, ką jaučiate skolinga man. Kartu su Moreliu globokite ją, nes, grafo balsas pasidarė tylus, nuo šiol ji bus visai viena pasaulyje. Viena pasaulyje? pakartojo kažkas grafui už nugaros. Kodėl? Montekristas atsigrėžė. Prieš jį stovėjo Haidai išbliškusi, sustingusi, mirtinai persigandusi. Todėl, kad rytoj, dukra mano, tu būsi laisva, atsakė grafas, ir tvarkysi savo gyvenimą, kaip tau patiks. Aš nenoriu, kad mano likimas temdytų tavąjį. Didžiojo pašos dukra, aš gražinu tau turtus ir tavo tėvo vardą. Haidė iš balų bejėgiškai ištiesė vaiskės rankas, kai mergelį aukodamasi dievui. Ir tarė dusliu nuo tramdomus raudaus balso, ponė, tu mane palieki? Haidė, Haidė, tu jauna, graži, užmiršk net mano vardą ir būk laiminga. Gerai, atsakė ji, tavo įsakymai bus įvykdyti, ponė, aš užmiršiu tavo vardą ir būsiu laiminga. Ji žengė durų link. Dieve mano, sušuko Valentina, prilaikydama ant savo pėties apsunkusią Morelio galvą. Ar jūs nematote, kokie jį išbalusi, kaip jį kenčia? Haidė atsakė jai širdį veriančių balsų. Kodėl jis turi mane suprasti, sesė? Jis ponas, aš vergi. Jis turi teisę nieko nematyti. Grafas sudrebėjo nuo jos balso skambesio, palietusius slapčiausias jau širdies tygas. Jo akį susidūrė su merginos akimis ir net laikė jų ugnies. Dieve mano, tarė Montekristas, nejau teisybė, ką tu leidai man spėti. Haidė, tai tu nenorėtum skirti su manimi? Aš jauna, švelniai atsakė ji, aš myliu gyvenimą, kurį tu padarėjai man tokį džiaugsmingą, ir būtų gaila mirti. Tai reiškia, kad jeigu aš paliksiu tave, Haidė, aš mirsiu, ponė, tai tu mane myli? Klausė, ar aš jį myliu. Valentina, pasakyk jam, ar tu myli Maksimilijaną? Grafas pajuto, kaip išsiplėtė jau krūtinė ir kaip laisvai ėmė plakti širdis. Jis ištiesė rankas ir gaidį surikusi puolė jam į glėbį. Taip, aš myliu tave, myliu kaip tėvą, brolį, vyrą, myliu tave kaip gyvenimą, myliu tave kaip dievą, nes tu man esi gražiausias, geriausias ir didžiausias iš visų žmonių. Tebūnė taip, kaip tu nori, brangusis mano angelė, tari grafas. Dievas, kuris mane prikėlė iš numirusiųjų ir leido nugalėti priešus, nenori, kad pergalį baigtųsi atgaila. Aš ketinau nubausti save, o Dievas nori man atleisti. Tai mylėk mane, Haidė, kas žino, gal tavo meilį padės man užmiršti tai, ką reikia užmiršti. Ką tu sakai, ponė? paklausė mergina. Sakau, Haidė, kad vienas tavo žodis išmokė mane daugiau negu visa mano išmintis kaupta per 20 metų. Haidė, Turiu tik tave vieną pasaulyje, tik tu viena sieji mane su gyvenimu, tik tu viena gali suteikti man skausmų, tik tu viena gali padaryti mane laimingą. Girdi Valentiną, sušuko Haidai. Jis sako, kad aš galiu suteikti jam skausmų, juk aš gyvybę už jį atiduočiau. Grafas susimasti. Nejau aš matau tiesą, tarė jis. Dieve, nesvarbu, ar tai atpildas ar bausmiai, aš priimu savo likimą. Eime, Haidai eime. Apglėbęs grakštų haidį sliemenį, jis paspaudė Valentinai ranką ir dingo. Praslinko dar beveik valanda. Tylėdama, vos kvėpuodama, įsmeigusi akis į vieną tašką, Valentina vis taip pat sėdėjo prie morelių. Pagaliau ji pajuto, kad jo širdis ėmė plakti smarkiau. Lengvas atodusis įsiveržė pro lūpas ir vos juntamas drebulys, pranašaujantis gyvybės grįžimą, perbėgo per visą jo kūną. Vaikino akys atsimerkė, bet žvilgsnis buvo sustingęs ir neregintis. Paskui jam grįžo regėjimas, aiškus ryškus, su regėjimu grįžo sąmoniai, su sąmonės kausmas. Aš vis dar gyvas, beviltiškai sušuko jis, grafas mane apgavo. Jis ištiesė ranką į stalą ir sugrėbė peilį. Draugė, tari Valentina žavingai šipsuodamasi, atsipeikėk ir pažvelk į mane – Morelis garsiai suriko ir tarsi klėdėdamas, netikėdamas savo akimis, lyg dangiškus vizijos apakintas puolį prieš ją ant kelių. Ankstyvą kitos dienos rytą, radę duris Adaras, Morelis su Valentina išėjo į lauką. Jie vaikštinėjo už parankis jūros krantu ir Valentina pasakojo jam, kaip jos kambaryje atsirado Montekristas, kaip atskleidė akivaizdžiai raudė pamotais nusikaltimą ir pagaliau kaip stebuklingai išgelbėjo ją nuo mirties, kai tuo tarpu visi manė jam mirus. Žydrame ryto danguje dar spindėjo paskutiniai žvaigždės. Staiga uolų šešėlyje Montekristas pamatė žmogų, tartum lūkuriuojantį, kad jį pašauktų. Maksimilianas parodė jį Valentinai. A, tai Džakopas, tarė mergina, jachtos kapitonas. Ji mostu pakvietė jį. Jūs norite mums kažką pasakyti, paklausė Morelis. Aš turiu įteikti jums grafo laišką. Grafų? Pakartoju jie vienu balsu. Taip skaitykite. Morelis atplišė laišką ir perskaitė. Brangus Maksimilianai, prie kranto jūsų laukia burlaivis. Džakopas nuveš jūs į Livorną, kur ponas Nuartyje nekantriai laukia savo anūkiais, norėdamas ją palaiminti prieš judviem susituokiant. Visa, kas yra toje oloje, taip pat mano namai Eliziejaus laukuose ir pilaitį Trepore – Tai Edmono Danteso vestuvinė dovana jau šeimininko Morelio sūnui. Tikiuosi, panelė de Vilfor sutiks priimti pusę tos dovanos, nes aš prašau ją atiduoti Paryžiaus vargšams visą turtą, kurį ji paveldėjo iš tėvo praradusio protą, ir kuris jai teko po brolio mirties. Brolis mirė draugė su jaus pamutė šių metų rugsėjo mėnesį. Morelį, paprašykite Angelą nuo dabar serkstinti jūsų gyvenimą, kad jis kartais pasimelstų už žmogų, kuris it šeitonas vienu metu laikė save lygių dievui, bet paskui su krikščionišku nuolankumu pripažino, jog aukščiausioji gale ir tikroji išmintis yra tik dievo rankose. Tos maldos gal kiek nuramins sąžiniais priekaištus, kuriuos išsinešu savo širdyje. Jums, Morelis, dabar galiu atskleisti paslaptį, kodėl su jumis taip ilgiausi. Šiame pasaulyje nėra nei laimės, nei nelaimės, Abitų savokos reliatyvios ir išriškėja tik tada, kai gali jas palyginti. Vien tas, kuris patyrė begalinę nelaimę, mokės džiaugtis begalinę laimę. Reikia trokšti mirties, Maksimilianai, kad suprastum, kaip gera gyventi. Gyvenkite ir būkite laimingi, brangus mano vaikai, ir niekuomet neužmirškite, kad kol ateis diena, kai viešpats teiksis pakelti prieš žmogaus akis ateities uždangą – Visa žmogiškoji išmintis slėpiai šiuose dviejuose žodžiuose – laukti ir tikėtis. Jūsų draugas Edmonas Dantesas, grafas Montekristas. Klausydamas iš jo laiško, iš kurio sužinojo apie tėvo išprotėjimą ir pamutės bei brolio mirtį, Valentina pabalo, iš jos krūtiniais įsiveržė skausmingą aimaną ir tylios, bet karštos ašarus ėmė rėdėti skruostais. Laimė kainavo jai labai brangiai. Morelis neramiai apsidairė aplinkui. Iš tikrųjų, grafas per daug dausnus, tarė jis. Valentinai visiškai pakaks mano kuklaus turto. Kur grafas, bičiuli? Nuveskite mane pas jį. Džakopas mostelėjo ranką horizonto link. Ką jūs norite pasakyti, paklausė Valentina. Kur grafas, kur haidai? Pažvelkite, tarė Džakopas. Abiejų jaunuolių akys nukrypo ten, kur rodė jūreivis, ir tamsiai mėlyname ruožė skiriančiame dangų nuo jūros, jie žiūrėjo baltą burę, nedidesnę už žuvėdros sparną. Išplaukė, sušuko Morelis, išplaukė, sudė mano draugę, mano tėvę. Ir ji išvyko, sušnipždėjo Valentina, sudė mano draugė, sudė mano sesę. Kas žino, ar dar kada be pasimatysime su jais, tarė Morelis, braukdamas ašarą. Draugė mano, nuramino jį Valentina, Argi grafas mums nesakė, kad visa žmogiškoji išmintis lypi dviejuose žodžiuose – laukti ir tikėtis. Aleksandras Diuma Grafas Montekristas Trečias tomas Iš prancūzų kalbos vertė Elena Švelnienė Vilnius, Vaga, 1985 įgarsino Lietuvos aklųjų draugijos garso įrašų namai. Skaitė Juozas Šalkauskas. Vilnius 1985.